Zasigurno, dakle, nepoznavanje i vrijednosti određenih ibadeta, nepoznavanje nagrade za određeni ibadet, počesto zna biti razlog ostavljanja tog ibadeta. Da se čovjek upozna sa nagradom dotičnog ibadeta, možda bi ga nakon Allaha subhanahu wa ta'ala to postaknulo na činjenje ibadeta. Zato dakle od nas se traži da što god naučimo, da naučimo s dokazom, parem da ga čujemo. Kada nam neko kaže treba tako i tako zbog čega. Rečeno je u kitabu, rečeno je u sunnetu, obećava se to ovo ili slično. Pa čovjek kada čuje za duha namaz, da sa duha namazom, sa dva rekata, čovjek se zahvaljuje Allahu na blagodatima kojima je ukazao. Samo sa dva rekata, zar da ne klanja dva rekata duha namaza. Pa također u hadisu je došlo da je duha namaz salatu awabin, namaz pokornih robova, odnosno awab jeste onaj koji se okrenuo u potpunosti Allahu, posvetio se Allahu. Sad da ne klanjaš namaz pa da budeš jedan od njih, duha namaz pa da budeš jedan od njih, kada čovjek čuje hadis kod imama muslima da je noćni namaz najbolji namaz nakon obaveznih namaza, najbolji namaz nakon obaveznih namaza, zar da ne klanja pa čuje hadis u kojem se kaže da onaj koji klanja noćni namaz sa deset ajeta neće biti upisan u nemarne, ustaće pa će klanjati makar sa elem tere kefeli ili afi kurejšu. Klanjaće noćni namaz makar od dva rekata. Zar da čovjek ne uči Kur'an što je god moguće više, barem da ponavlja ono što pamti usput, nisput, za volanom, da ponavlja Kur'an, to je Allahu najdraži govor. A zar nije došlo u hadisu da ako prouči jedan harf, za njega će imati jedno dobro djelo, ono se vrednuje do deset. Deset sevapa. Pa kaže Allahu poslanik alaihi salacom, ja ne kažem da je elif, la, mim, jedan harf, znači elif harf, lam harf, mim harf. To kažeš elif, la, mim, imaš 30 sevapa. Sura al-Fatiha, koliko ima harfova? Ha? 150, a neko je bio na dersu <laughs> ili je račno. 150, 150 harfova sura Al-Fatiha ima. Proučite za pola minute, minutu, 1500 se Zar da čovjek ne uči Kur'an? Zar da čovjek ne zikri, ne spominje što je god moguće više Allaha subhanahu wa ta'ala kada čuje ajeti sura Al-Baqara fazkuruni azkurkum. Vi mene spomente pa ću ja vas. Kaže Allah, vi mene spomente pa ću ja vas. Sar ima veće počasti i želje vjernika od toga da ga Allah iznad sedam nebesa na najuzvišenijem skupu spomene? Po imenu. Po imenu. Fezkuruni ezkurkum. Došlo je u hadisu kuciju da kaže Allah subhanahu wa ta'ala neće me moj rob spomenti u sebi, a da ja njega neću spomenti u sebi. I neće me moj rob spomenti na sjelu, na nekom skupu, a da ga ja neću spomenti na boljem skupu. Zato dakle što je god moguće više zikrimo. Spominjimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, la je zalu lisanu ke ratben bi zikrillah. Neka ti jezik stalno bude vlažan od spominjanja, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Brojni zikrovi su. Upoznajmo se i sa zikrovima. Imaju dakle općenito zikrove, ali imaju zikrovi koji su posebno vrijedni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je došlo kod Buhari i kod muslima, najbolji govor nakon Kur'ana, a on je od Kur'ana, jesu riječi Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Akbar. Najbolji govor nakon Kur'ana, a taj govor je iz Kur'ana. Naćemo Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Akbar, naćemo te riječi u Kur'anu. Ove riječi su najdraže Allahu Subhanahu wa ta'ala. Zatim došlo je u hadisu da jedna od džennetskih kapija, kojih ima osam, su riječi La hawla wa la quvete illa billah. La hawla wa la quvete illa billah također subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah ekber ono čime se sadi džennet pa je došlo u hadisu najbolje što sam rekao ja i ostali vjerovjesnici jesu riječi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sayyidul istighfar jel tako poznato nam i tako učimo te zikrove ne bili Allah subhanahu wa taala spomenu spomenu nas po dobro također čuli smo za sabah namaz i jacio namaz. Da znamo koje je dobro u tim namazima dolazili bismo pužući. Pa u tom istom hadisu se spominje jezan, spominje se i saf prvi. Tako je, spominje se žurenje na namaz u tom istom hadisu. Da znaju ljudi šta je u jezanu i u prvom safu, pa ne mogu odrediti ko će učiti jezan ili ko će stati u prvi saf. Ne mogu drugačije do bacanjem kocke bacali bi kocku. Da se odredi ko će stati u prvi saf. Došli smo svi u velikom broju, u prvi saf, ne možemo svi stati, što bi ti stao da ja ne stanem? Hoću ja u prvi saf. Zašto? Zato što je došlo u drugom andisu da Allah i njegovi meleki donose salavate na prvi saf. Da Allah i njegovi meleki donose salavate na prvi saf. Pa također u tom hadisu istom je došlo da znaju ljudi što je u ranjenju, kolika je nagrada u ranjenju, takmičili bi se. Zato ćemo naći selef da kaže jedan od njih, Klanjao sam 50 godina, nisam pogledao tuđi potiljak. 50 godina sam klanjao, dakle u prvom safu, nisam vidio tuđi potiljak ispred sebe. Pa ga nisu vidjeli da nikada naklanjava, da ustane nakon imama, da naklanjava. Uvijek je bio od početka, od početnog tekvira, bio je u namazu. I kako su nam oporučili, nemojte biti, ha, poput nepokorni sluga. Kada se pozovu, onda dolaze kamo sreće da smo i takvi. Kada se pozovu, onda dolaze. Nemojte odlaziti u džamiju kada se pozovete sa džamije, kada uči jezan. Odlazite ranije, žurite, ranite. Jeli? I tako, dakle, ostali ibadeti. Zasigurno čovjek kada se upozna sa rezultatima, plodovima, koristima određenog ibadeta, to će ga, ako Bog da uz Allahovu dozvolu, jeli, podstaknuti da čini taj ibadet što je god moguće više.